բացեց նոր համագաշարժում։ Ծրագրում Բախ Վիվալդի Ալբինոնի, Կոմիտաս Բաբաջանյան, Հախինյան, Ավետիսյան, Մանսուրյան։ Համերգին ներկային ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Շուտ Գուլյանը, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Մարինա Բաբալյանը, հյուրեր Հայաստանից։ Դասման խոսքում նորագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Գևորգ Բադյանը նշեց, որ իր համար պատմական քանի որ իրականացել է իր երազանքներից մեկը։ Ապա պարզաբանեց, ասելով, որ 11 տարի առաջ ինքն Արցախ է եկել Հայաստանից հրավիրված 12 երաժշտների հետ, որոնցից այսօր նվագախմբի կազմում մնացել են երեքը։ Մայստրոն ասաց, որ նվագախմբի համալրումը տեղի երաժիշտներով իր գործունեության առաջնահերթություններից է համարում, ինչն այսօր գրեթե իր 11 տարիների ընթացքում դաս եղակել եմ նոր սերունդ, որն այսօր նստած է նվագախմբում։ Անթակույցը պարտությամբ նշեց նվագավարը և շարունակում ենք այդ գործն էլ ավելի մեծ նպատակասորացությամբ։ Մենք որոշեցինք հենց նվագախմբին կից ստեղծել լարայիների անսամբլ, որպեսի խմբի հետ նվագելով, համերգներին մասնակցելով, մանկուց մտնեն երաշխության, կատարմական բաղորդության մեծ աշխարհը։ Համերգաշրջանի բացումն ազդարարեց փոքրիկ ջութակահարների անսամբլ, որը ղեկավարում է Բաբրախմբի ջութակահար Գրեգ Աղաջյան։ Բաբաջանյանի դոկտորնը հնչեց Բաբրախմբի եւ վերջինիս կից գործող իմ փոքրիկ ջութակահարների անսամբլի կազմում, որոնց ապագան դիրքորը աջակցությունը նվագախմբի հետ շարունակական կլինի։ Այս համերգը առանձնանում էր հենց մասնակիցների կազմով։ Գրեթե բոլոր մենակատարները պատանի ու երիտասարդ երաժիշտներ էին, որոնք արդեն առաջին հաջողություններով հպարտանալու իրավունք են ձեռք բերել հաղթելով տարբեր մրցույթ փառատոներում։ Բախի դաշնամուրի նվագախմբի համար դեմո կոնցերտի առաջին մասը Նվագախմբի հետ կատարեց վերասնունդ 6-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնի դափնեկիր պատանի դաշնակահար Վիլեն Լալայանը, ով ապացուցեց, որ Արցախում հայտնի իր երաժիշտ պատի անվան ու արվեստի արժան Ռադիո հաջորդանակ ընկալը վերածնում 7-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնի Grand Prix մրցանակակիր, Սայատ Նովայի անվան հանրապետական մրցույթի մրցանակակիր Սոնա Գրիգորյանն էր, անվանի քանոնահարուհի Անժելա Աթաբեկյանի կսանը։ Նշենք, որ քանոնի քրմունի դիտողոսի նշանացած մեր հայրենացին ևս ներկայ էր համերգին։ Հատուկ այս համերգի համար Անժելա Աթաբեկյանը Երևանից եկել էր իր սանի հաջողություններով ուրախանալու։ Սայաթովայի անվան եւ առաջնական քոլեջի դասատու Քանունահար Գոհար Մուսոյանն ու Սոնան կատարեցին Վիվալդիի կրկնակի կոնցերտը։ Գրված երկու մանդոմնաների Յարայի Նվագախմբի եւ Դիրքերի համար, որը համերգին հնչեց երկու խմբերի համար փոխադրել բեմադրությունը Գևորգ Մուրադյանի։ Ապասոնայի մենակատարմամբ հնչեց Խաչատուր Ավետիսյանի անընդհատ շարժում։ Պատանի քարունահարուհի նվագը հանդիսատեսին գրավեց կատարողական տեխնիկայով և զգացմունքների միջավ։ Thank you. վաճառեցին Կոմիտասի կռունկը եւ Ալբինոնիի ադաջիոն։ Համերգային ծրագրի մաս էին կազմել նաև հատված Կոմիտասի պատարագից Կոմիտաս Ասլամասյանի Քելեր Սոլես Շոբերջյան ստացակոծությունները։ Եվս մեկ անակնկալի կուզենային քանդրադառնալ։ Առաջին անգամ Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի հետ ելույթ ունեցավ Արցախցի շվիահար Հակոբ Բաբայանը, կատարելով Գրիգոր Հախիմյանի ինտերմեցոն գրված շվեի եւ նվագահանի համար։ Կատարողական առումով բավականին բարդ այս ստեղծագործությունը մեր դաշնակին ճողություն ստացավ շվեյարանի վարպետ կատարմամբ։ Արցախյան պատերազմն անհետևանք չմնացել հակոպի կյանքում։ Երիտասարդը տեսողության հետ կապված խնդիրներ ունի, ինչը չի խանգարել, որ երաժշտությունը դառնա իր կյանքի ուղեկիցը։ Սա վկայում է նրա ոգու գոլուի և հարուստ ներաշխարի մասին։ Գիտնականների հետազոտությունները վաղուց են հաստատել երաժշտության ուժի չատկության մասին։ Երաժշտությունը բալասան վիրավոր հոգիների համար, ով գիտե, գուցե այն ծրի նաև Հակոբի աչքերի խավարը։ Այս տոկուն երիտասարդի հետ արժեծանք։ Thank you. սկսեցիք զբաղվել երաժշտությամբ։ Եվ քանի տարի է որ զբաղվում եք։ Մինչև երաժշտությունը սկսել եմ, սովորել եմ Երևանի տեսողության խանգարումներով ունեցող հատուկ համար 10 դպրոց։ Քանի տարեկանից է գնացել այդ դպրոց։ Դպրոց գնացել եմ 9 Արի, հա։ Սովորել եք քանի տարի։ 11 տարի։ Այսինքն դա եւ առաջի դասանից հանրակրթական դպրոց է հա։ եւ երաժշտական։ Չէ, չէ, ուղղակի դա ինքը հանրակրթական դպրոց հա։ է, ուղղակի նախատեսված է դուլ տեսնող եւ չտեսնողների համար։ Իսկ երաժշտությամբ ինչքան ժամանակ է։ Երաժշտական զբաղվել եմ 10-րդ դասարանում դպրոց ավարտելուց, շվի կոնկրետ շվին էլի։ Որտեղից է այդ երաժշտության Հա։ Ակումը ձեր մեջ ընտանիքում եղել են։ Չէ, ընտանիքում չի եղել, ուղղակի ես երաշտում սիրել եմ, բայց հնարավորություն չի եղել որ սովորեմ։ Ու այդ վերջի դասարաններում հենց աստակոմից մասնագետ եկա, ու հիմա մեր լավ ընկերներից է։ Ո՞վ է ուսուցիչը։ Հայկը։ Առաջինը Հայկն է։ Ո՞վ է Հայկը։ Ինքը դպրոցում շովի խմբակ էր վարում, այդ վերջի դասարանները մեկա, որպես մասնագետ, ու երբ որ ես սովորում էի շովին։ Իսկ ինչու՞ այդ շովի։ Դե որովհետև էդ էր էլ ինձ ոչ թե էդ էր գրավում, այդ խմբակի ես մասնակցեցի։ Ահա, հենց այդ խմբակն է, որոշել пастоրեն ընտրությունը, հա։ Հա։ Եվ ինչքան նվագում էի, ինչքան ստացվում էր ու ինչքան դուր էր գալիս էլի ինձ։ Այսօր Գրիգոր Հակինյանն նվագեցի, դանդաղապես ինչ եք սիրում նվագել։ Վարչուի հնարավորությունների մասին եթե խոսելու ենք։ Հա, կան տարբեր շվիներ, տարբեր ռեգիստրերում, տարբեր ստորի ու ամեն մի շվին հարմար է տարբեր գործեր նվագելուն։ Օրինակ կա բաս շվի, թավ շվի եւ պիկոր շվի, այսինքն ավելի բարձր էլի ռեգիստրով։ Նվագում եք հիմա ձեզ համար, թե նաեւ ասենք բեմերից այսօրվա նման ելույթ ունեք։ Շատ ջա, երրորդն ունեցել եմ։ Որտե՞։ Որպես մենակատար։ Անցած տարի նվագել եմ Իմ Հայաստան երկրորդ դուդուկի փառատոնին, այս տարի մասնակցել եմ երկու մեկոմիտասային հայկական փառատոնին։ Գյուղում հնարավորություն կա դրա զբաղվելու Չէ։ Ձեր սիրած գործով։ Չէ։ Իսկ այս համագործակցության մասին ինչ կասեք։ Ես հանգեցի պարոն Մուրադյանի, ասացի, որ ես գործ կազմում ենք իր ձեր հետ նվագեմ։ Իրանք համաձայնվեցին, մենք գործակալում արեցինք ու նվագեցինք։ Իմ համար շատ մեծ փառք պատիվ է, որ այս գործը առաջինը ես եմ նվագում կամերայինի հետ։ Ընդհանուր շատերն են նվագել, Տաշնամուրի հետ կամ այլ ժող գործիքների հետ, բայց կամերային առաջինը ես եմ։ Փորձենք որակել ինչ է երաժշտությունը ձեզ համար։ Երաժշտությունը ապրում։ Հաջողություններ եք մաղթում։ նվիրված է երաժշտասերների կողմից եւ մի առանձին ջերմությամբ ու զգացմունքայնությամբ կատարված։ Ոստի հանդիսատեսի ջերմարձագանքն ու ուղացիանները հավասարապես պատկանում էին թե կոմպոզիտորին, թե երաժշտին։ Ողջունները կիսեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սիրված Կանոնահարուհի Անժելա Աթաբեկյանը։ Համերգը շատ փառահեղ տպավորություն թողեց, որովհետև ես Գևորգ Մուրադյանին նոր չեմ ճանաչում։ Գիտեմ նրան ուսումնարանում սովորելու տարիներից, փայլուն ավարտեց եւ փայլուն դիրիժոր է եւ փայլուն անձնավորություն։ Ես ուրախ եմ, որ Հանձին Գևորգի այսօր Արցախ ունի այսպիսի հոյակապ կամերային հնչողությամբ անսամբլ։ Փորձից հետո էլ ասացի, որ ես ուրախ եմ հպարտ, որ Արցախը ունի այսպիսի գեղեցիկ հնչողությամբ, բարձր մակարդակով հոգով անսամբլ։ Իսկ ընտրվածներն էլ շատ արժանիներ էին, որովհետև սրանք գալիս են մեզ փոխարինելու, մեր վաղվա, մեր ապագան են։ Եվ ես էլ ուրախ եմ, որ իմ ծաները միշտ փայլում են բեմերում եւ միշտ իրենց արդարացնում են։ Անձին Գոհար Միրզոյանի, որը փայլուն ավարտեց կոնսերվատորիանից մոտ, եւ անձին այս հրաշամանուկ աղջնակի, որը էլ առաջնություններ չթողեց եւ վիրտուոզ կատարումների նոմինացիաներով հանդես եկավ։ Ես ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ այս այսպիսի տաղանդավոր երիտասարդներ եւ մանուկներ ունենք, որոնք պիտի վաղը մեզ շարունակեն մեր աշխատանքը։ Արցախում ձեր գտնվելու առիթը Արցախում իմ գտնվելու առիթը այս աղջնակն էր, որ ես եկել էի դա Ազարով Սարյանի դպրոցի սան է 6-րդ դասարանի։ Թրիշկներով է հասել եւ կարող եմ ասեմ նա սովորական երաժիշտ չէ, նա ուղակի հրաշամանուկ է։ Եվ միայն ես չէ, մեր ազգն էլ պիտի հպարտանա, որ այսպիսի աղջնակներ ունի։ Եվ այս տարվա արդեն այս մի քանի ամսվա մեջ երրորդ անգամն եմ գալիս, մեկ հրավեր ստացա ելույթ ունենալու Արցախի հերոստատեսությամբ, մեկը վարպետության դասեր էր հոկտեմբերի սկզբին, մեկն էլ այս աղջկա համերգի պատրվակով ես հպարտ եմ, որ գալիս եմ ամեն անգամ եւ ցիրտս հրճվում է, ինչպես ասեմ, չեմ կարող պատկերացնել։ Հրճվում ենք ամեն անգամ ձեզ Արցախում տեսնելով։ Իմ հայրենակիցների ջերմ ընդունելությունից շատ որ ունենք այսպիսի հայրենակիցներ եւ ունենք այսպիսի ղեկավարներ նաեւ, որոնք հոգում են մեր արվեստի մասին։ Ես միայն շնորհակալություն կարող եմ հայտնել։ Ներկայացնում ենք եթերային ձերողիկիցը Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ ձերուն կնդրության ընկերաչարկում մեքսիկացի Ջոնի Ուելշի տիկնիկը ստեղծագործությունը, որն անվիրել է ոչ թե ոչ մարդկությանը, այլ ընդամեն իր տիկնիկին։ Երկար ժամանակ այդ ստեղծագործությունը վերագրում էին կոլումբիացի աշխարհահռչակ գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի գրչին որպես Մարկեսի հրաշեշտի նամակ։ Հետագայում սխամունքի փաստն ընդունել են երկուսներ, այդ մասին հայտնել է նաև դրոմի պաշտոնական կայքում։ Իսկ թե ինչու է Ուելշի ստեղծագործության տակ հայտնվել Մարկեսի անունը, այդպես էլ անհայտ է մնացել։ Ինչ եղել Մարկեսի հրաշեշտի նամակը լայնորեն տարածվել է, շատերը հիմա էլ հավատում են, որ նամակի հեղինակը հենց Մարկեսն է։ Մարկեսի հրաշքի նամակը։ Եթե Աստված մի պահ մոռանար, որ ես հասարակ լաթեդիկնիկ եմ, եւ տար ինձ եւս մի քիչ կյանք, հավանաբար ես չի ասի այն ամենը, ինչ մտածում եմ ես ավելի շատ կմտածեի խոսելուց առաջ։ Ես քիչ կքնեի եւ շատ կերազեի, գիտակցելով որ փակ աչքերով մեր ամեն մի րոպեն 60 վայրկյան լույսի կորուզն է։ Ես կչափեի իրերը ոչ թե նրանց արժեքով, այլ նրանց կարևորությամբ։ Ես կքայլեի, երբ ուրիշները կանգնած են, ես կարթնանայի, երբ ուրիշները քնած են, եւ ես կլսեի, երբ ուրիշները խոսում են։ Իսկ ինչպես ես կվայելեի շոկոլադե պահպարակը։ Եթե Աստված ինձ մի քիչ կյանք տար, ես པարս կհակնվեի եւ կնետվեի արևի առաջին իսկ ճառագայթների տակ, մերկացնելով ոչ միայն մարմինս, այլ նաեւ հոգիս։ Աստված, եթե ես սիրտ ունենայի, ես կփակեի իմ ողջ ատելությունը սառույցի մեջ եւ կսպասեի մինչեւ արևը դուրս գա երասելով Վան Գոգի պես ես կնկարեի աստղերի տակ։ Բենեդիտի պոեզիայով եւ Սերրայի երգը կլիներ իմ սերենադելուստին։ Ես կջրեի վարդերի իմ արցունքներով, զգալու համար նրանց փշերի ծակոցն ու նրանց թերթիկների համբույրը։ Աստվածին, միայն թե ես մի քիչ կյանք ունենայի, ես բաց չէի թողնի ոչ մի օր, առանց ասելու սիրելի մարդկանց, թե ինչքան եմ ես նրանց սիրում։ Ես կհամոզեի յուրաքանչյուր կնոջն ու տղամարդուն, որ ես նրանց սիրում եմ եւ ես կապրեի սիրով սիրահարված։ Ես կապացուցեի մարդկանց, թե ինչպես են նրանք սխալվում կարծելով, որ ծերանալով այլևս չեն կարող սիրել։ Առանց գիտակցելու, որ նրանք ծերանում են, դադարելով սիրել։ Երեխային ես թևեր կտայի, բայց կթողնեի, որ նա ինքը սովորի թռչել։ Ձերերին ես կսովորեցնեի, որ մահը գալիս է ոչ թե ծերանալուց, այլ մոռանալուց։ Ես այնքան շատ բան եմ սովորել ձեզանից մարդիկ։ Ես իմացա, որ բոլորն են ուզում ապրել լեղան գագաթին, առանց գիտակցելու, որ իսկական երջանկությունը գտնվում է դեպի վեր բարձրանալու ճանապարհին։ Ես իմացա, որ երբ նորացին իր փոքրիկ ձեռքերով առաջին անգամ բռնում է որ մատը նա բռնում է այն ընդմիշտ ես իմացա որ մարդն իրավունք ունի վերևից նայել մեկ այլ մարդու եթե միայն նա ուզում է օգնել նրան կանգնել ես այնքան շատ բան սովորեցի ձեզանից մարդիկ բայց դրա մի մասը այդպես էլ չեմ կարող օգտագործել քանի որ լցնելով ճամբրուկը դրանցով ես պետք է հեռանամ Այսօր ասկանը ավարտվեց ամբրադարձ մխապիտային հաղորդաշարի վերտական թողարկումը, անգոտաստել էր նետարեց Նալանի Միլոնյան, մոնտաժը դարի կողոսկանյանի, ինչունային հրարսոր,